Hashtag Dear MOR Weekends. Nabubuo ang buhay sa mga kwentong makulay At ang storya mo ang bumibida dito kwento ng buhay mo Mabigyan ng kulang MOR. Una sa lahat, gusto ko muna kayong batiin ng magandang tanghali at pati na rin sa mga masugid ninyong tagapakinig. Nalaman ko ang inyong programa dahil sa mama ko na araw-araw nakikinig sa bawat kwentong inyong inaere. Siya rin ang nagsabi sa akin na sumulat para maibahagi ko ang aking kwentong pag-ibig. Ako si RJ, 33 years old at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Caloocan. Tatlong taon na akong single. Sobra kasi ako nasaktan sa huling relationship ko. At dahil doon, mas pinili kong wag mag-girlfriend. Gusto ko kasi kapag nagkaroon ulit ako ng karelasyon, talagang siya na ang makakasama ko habang buhay. Miss Emma Daddy Alex, masasabi ko namang naka-move on na ako sa past relationship ko at handa na ang puso ko na umibig muli. Pero kahit na ganon, hindi naman ako naghahanap dahil gusto kong kusa na lang itong dumating sa akin. Hanggang sa isang araw ay tinugon ng Panginoon ang matagal ko nang hinihiling. ka na naman sa pagkain, ha? Oy, <laughs> hindi naman sa binobola kita, Aling Chona. <laughs> eh, talagang paganda ka ng paganda eh. <laughs> Nako, tama na nga yung bola. Mamili ka ng pagkain mo. Ah, <clears throat> wait lang. Ano ba yung ulam mo yon ha? Merong adobong baboy, sinigang, sisig, kadereta sa kaminudo. Teka, hirap mamili ha. Lahat kasi masarap eh. Lola, ito po yung bayad ng nasa kabilang table. Bale, nakuha po nila eh, ano, 80 pesos. Hindi ko lang po masuklian kasi wala nang barya sa kaha eh. Buong 500 po at saka 1,000 na lang. Ah, ganon. Sige, teka. Kukuha lang ako ng masusukli sa loob. Ikaw muna mag-asikaso dito sa isang customer natin. Sige po. Oh, RJ, si Leia pala. Apo ko, sa kanya mo na sabihin yung o-orderin mo, ha? Okay. Alin, Chona? Sige, wait lang ha. Ikaw nang bahala, hmm. Leia. Opo, Lola. Um, may naisip ka na bang orderin? Hmm, wait lang. Hindi ko pa kasi alam kung ano yung kakainin ko eh. Um, mm, uh, ah, ito na lang. Sinigang na lang. Okay. Ay, wag pala yan. Ito na lang, ito, ito, yung, yung kaldereta na lang. <laughs> Ay, sorry ah. Hindi pala yung kaldereta, yung ano na lang. Feeling ko mas masarap tong adobo. Ito na lang. Sigurado ka na ba? Oo, yung adobo na lang. Okay. Ah, wait, wait, wait, wait. Ah, teka, teka. Ano ba talaga yung o-orderin mo? Pwede bang isipin mo munang mabuti? Ang dami pang customers na kailangan kong asikasuhin, no? Eh, eh, sorry talaga. Hindi kasi ako makapili kasi lahat gusto ko eh. Oh, ito na lang. Total naman, wala ka pang mapili. Puntahan ko muna yung ibang customers doon. Tawagin mo na lang ako kapag nakapag-decide ka na ng Oh, teka, teka, teka, teka, Alam ko na ordering ko. Ay, nako. Sigurado ka na ba talaga? Baka magbago na naman yung isip mo. <laughs> sure na, sure na ako. Yung, yung sinigang na lang talaga yung kakainin ko. Okay, ilang kanin? Isa at kalahating kanin. Ah, ano nga ulit pangalan mo? Leia. Mm, hi, Leia. Ah, RJ nga pala. Alam ko, di ba sinabi na nga ni Lola? Ah, eh kasi ngayon lang kita nakita dito eh. Di ko naman alam na may magandang apo pala si Aling Chona. Mukhang, hmm, Mapapadalas ang pagkain ko dito ah. <laughs> oh, ito na yung order mo. May iba ka pa bang gusto? Ah, uh, meron. Ano? Pwede ko bang mahingi yung number mo? Para text me tayo. Wala akong cellphone. Weh, wala talaga? Hayaan mo, mabait naman ako eh. Gusto ko naman kayo pagkaibigan. Wala Sige. nga kahit meron man, hindi ko ibibigay sa'yo, okay? Hoy, grabe ka naman. Eh, ba't di mo naman ibibigay? Kasi nga, hindi naman ako pumunta dito sa lola ko para makipagkaibigan sa mga taong kakain sa karinderya. Nandito ako para magtrabaho, okay? Kaya kung wala ka ng ibang o-orderin, aasikasuhin ko na yung iba. Okay lang ba? Sungit naman ito. Sa akin, ang ganda pa naman. May sinasabi ka? Oh, ah, wala. <laughs> Sabi ko, okay na tong order ko. Okay. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka pa. Sige, sige. Salamat, Lea. Okay. Miss Emma, Daddy Alex, suki na ako sa karinderya ni Aling Chona. Bukod kasi sa mura ang binebenta niyang pagkain, nasa tapat lang din ng opisina namin ang pwesto niya. Sa araw-araw kong pagkain doon, hindi ko alam na doon ko pala makikilala ang babaeng magpapatibok muli ng puso ko. Si Leia. Una ko pa lang siyang nakita, talagang nakuha na niya ang atensyon ko. Napakaganda kasi niya. Napakaputi. Mahaba ang buhok at mapungay ang kanyang mga mata. Yun nga lang, napakasungit niya. Pero kahit na madalas niya akong dinededma at sinusungitan, hindi pa rin ako tumigil sa pangungulit na makausap at makilala siya ng lubos. Kaya naging madalas ang pagkain ko sa karinderya nila. Mula breakfast hanggang dinner nandun ako para makita ko lamang siya. Napaka-misteryosa niyang babae. At makikita rin sa mga mata niya ang lungkot at tila bang may matinding pinagdadaanan. Miss Emma Daddy Alex, hindi ko maintindihan ang sarili ko noong mga panahon na yon kung bakit ganun na lang ang kagustuhan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Music Anong meron? Ang ganda ng former mo ngayon, RJ, ha? Mukhang aakit ka ng ligaw. <laughs> Opo, sana eh. Kung papayagan niyo akong ligawan si Leia. Si Leia? Hmm? Sa akin, wala namang problema kung Yo. ligawan mo siya. Nasa tamang edad naman na siya. Yun nga lang, kung papayag siya. <laughs> eh, ganun po ba? Uh, nasa na nga po pala siya? Nasa loob. Teka, tawagin ko ah, lang. Ah, sige pa. Leia! Leia! Pumunta ka nga dito! Papunta na po! Dapat magka-boyfriend na rin siya para sumaya naman yung bata na yon. Hmm. Eh, bakit po ba pa lagi siyang parang malungkot? Hindi ko nga din alam kung bakit bigla siyang naging malungkutin at palaging tahimik. Hindi naman siya ganun dati. Ang tagal ko din kasi siya na hindi nakasama mula nung tumira na sila ng Ilocos. Mula nun, wala na akong masyadong naging balita sa kanila. Kaya nagulat ako nung tumawag siya sa akin at dito muna makikitira. Eh, ang alam ko, maganda naman din ang trabaho niya doon. Kasi nakagraduate naman siya ng college. Ayos naman pala yung trabaho niya eh. Ba't mas pililipan niya na iwan niya Lumawas na Manila. Ano kayo nangyari sa kanya? Ah, uh, Lola, wala naman po siyang boyfriend, no? Tinanong ko naman siya nung nakaraan. Wala naman na daw siyang boyfriend. Naghiwalay na daw sila. Matagal na. Hmm, baka kaya siguro ganun yung kinikilos niya kasi broken-hearted siya. Pwede rin. Hmm? Lola, ah, ano po yun? Hinahanap ka ni RJ. <coughs> Hi, Leia. O siya, pasok muna ako sa loob. Iwan ko muna kayo dito. Thanks, ah, ah, Lola. Sige po, Lola. Um, ano ba orderin mo? Hmm, Bago ako umorder, may ibibigay pala ako sa'yo. Hmm? Ano naman yun? Ah, uh, wait. Uh, yeah! Ito oh. Flowers and chocolates. Oh, bakit mo naman ako binigyan ng flowers tsaka ng chocolate? Teka, ano to? Naliligaw ka, no? <laughs> um, oo. Kung okay lang sa'yo. Ay, nako. Ito, RJ ha. Hmm. Didiretsahin na kita. Wala akong balak na magpaligaw eh. Oh, bakit naman? Eh, wala na sa'yo kung ano man yung dahilan ko kung bakit ayoko magpaligaw, okay? Siguro sobrang nasaktan ka sa last relationship mo kaya ayaw mo pa magpaligaw, no? Hindi mo ba talaga ako tatantanan ng mga tanong mo, ha? <laughs> Hindi na ako magtatanong. Ano, napakasungit mo talaga. Ang sakit ng ginawa mo, ha? Nag-uumpisa pa lang ako sa panliligaw, binasted mo kagad ako. Eh, ganun talaga eh. <laughs> talaga bang wala akong chance sa'yo? Oo. Malinaw na ba? Uulitin ko pa? Nasaktan ako dun ha. At dahil na broken hearted ako, order nga ng tatlong putahe niyo dyan. Kakain ko na lang yung sakit na nararamdaman ko. Grabe ka. Ngayon lang nangyari sa akin to ha. Sakit, sakit, sakit, sakit, sakit talaga. <laughs> ano bang gusto mong ulam? oh, hmm. bakit nakatingin ka lang? Hindi mo ba naririnig yung tanong ko? Ano ba yung gusto mong pagkain? Narinig ko naman. Pero narinig ko din yung pagtawa mo. Alam mo, sa araw-araw na pagkain ko dito sa Karindereño, ngayon lang kita narinig at nakita tumawa. Alam mo, ang dami mo talagang napapansin, no? Umorder ka na lang kaya. Ano mas bagay sa'yo kapag nahangiti ka tsaka tumatawa ka? Sorry. Kesa lagi nakasimangot at nagsusungit. Ang laki ng pinagdadaanan mo eh. Ano ba? Order ka ba o hindi? Mag-order na po. Tagal eh. talaga eh. Pero alam mo, kahit na ganun, Gustong gusto pa rin kita. Ah, ano bang pagkain dyan? Oh, ito. Mamili ka na lang kasi. <laughs> okay po ma'am, maganda ng masungit. Ewan ko sa'yo. Miss Emma, Daddy Alex, kung kailan naman nakakuha na ako ng lakas ng loob na ligawan si Leia, siya namang bilis ng aking pagkabasted. Yun ang unang beses na nangyari sa akin yon. Pero kahit na ganun, hindi ako basta-basta nasusuko. At gagawin ko ang lahat para lang mapalapit sa kanya. Kaya kahit busted na ako, patuloy pa rin akong kumakain sa karinderya nila at sinusubukan ko pa rin mapalapit kay Leia. Hey! Ang aga naman magsara nila aling Chona ngayon. Sayang, kala ko pa noon makikita ko si Leia ngayon. Uwi na nga lang ako. <laughs> Hmm. Teka. Parang may umiiyak. Pusa ba yun? Ah, ah, yun ito. Sa, teka. Bakit ba kasi ayaw mo akong tantanan? Ayoko na! Tigilan mo na ako! Huwag ka na ulit tatawag sa akin, ha? Ayaw na kita makausap kahit kailan. Sino yan? Uh, <clears throat> Lea? Si RJ to. kanina ka pa ba dyan? Medyo. Sorry ah. Eh, hindi ko naman gustong marinig eh. Bakit ka pala dito? Sarado na yung karinderya. Oo nga eh. Ang aga niyo magsara ngayon ha. May kailangan kasing puntahan si Lola kaya sinara na lang muna yung karinderya. Hmm, ganun ba? S- sige ha, pasok na ako sa loob. Ah, ah, teka, Leia! Hmm, ano yun? An- anong gagawin mo? Uy, huwag ka nalapit. Mm, pupunasan ko lang tong luha sa mata mo. Ah. Okay ka lang ba? Mukhang matindi yung pinagawain ng kausap mo sa cellphone ah. Okay lang ako. <laughs> Salamat sa concern na... Ah. Teka, hindi naman sa chismoso, no? Ex mo ba yung kausap mo? Oo. Ah, ganun ba? Gusto mo bang pag-usapan natin yun para kahit papano gumanyan nararamdaman mo? <laughs> Huwag na. Masyadong mahabang kwento tsaka okay lang naman ako. Huwag ka nang mag-alala. Alam mo, sinasabi mo lang na okay ka lang. Pero iba yung nakikita ko sa mga mata mo eh. Napakalungkot mo. Akala mo lang yun. Hinaantok lang ako kaya ganito yung mata ko. Leia, kung ano man yung problema o pinagdaraanan mo, matatapos din yan. Malalampasan mo rin yan. <laughs> Sana nga. Pero feeling ko hindi na matatapos yung problema ko eh. Parte na ata ng buhay ko yun. Uh, teka, alam ko na. Para kahit papaano makalimutan mo yung problema mo. Tara, sumama ka sa akin. Teka, Saan naman? Doon, sa Perea sa kanto. Masaya doon. Sigurado mag enjoy ka. Hindi, sige. Wag na lang. Tara wag na, na lang. Sumama ka na. Next time na nga lang. Tara na. Baka pagalitan pa ako ni Lola kapag naabutan niya na walang tao dito. Hindi magagalit yun. Lalo na kapag nalaman niya ako yung kasama mo, no? <laughs> Wow! Mm. <laughs> kapag ikaw talaga yung kasama ko, hindi niya ako papagalitan. <laughs> Siyempre, close kaya kami noon. Close kami ni Aling Jonah. O ano, tara na. Promise masaya doon. Sige na nga. Pero ano ha, saglit lang tayo ha. Sure. Kailangan ko din kasing makabalik agad dito eh. Ramis. Ramis yan. Saglit lang tayo, tara na. Okay. Miss Emma Daddy Alex, habang papunta kami sa perya, tinanong ko uli si Leia kung ano bang nagiging problema niya. Nagbabaka, nagbabakasakali ako ng mga oras na yon na magiging open siya sa akin. Pero hindi pa rin niya sinabi kung ano ang matinding pinag-awayan nila nang kausap niya sa cellphone. Hindi ko rin siya kinulit noon. Hinayaan ko na lang siyang mag-enjoy habang nasa perya kami. At sinabi niya sa akin na yun pala ang unang beses niyang nakapunta noon. Kaya makikita mo sa kanya na kahit saglit lang, naging masaya siya. At kahit paano, nakalimutan niya kung ano man ang problema niya. Ibang-ibang Leia ang nakita ko ng mga oras na yon. Tumatawa at nakikipagkwentuhan tungkol sa ilang bagay sa kanya. Napakalayo sa Leyang parating masungit at malungkot. Miss M at Daddy Alex, dahil doon nagkaroon ako ng misyon na palaging pasiyahin siya. Hindi ko man alam kung paano, pero lahat ay gagawin ko para parati lang siyang maging masaya mapasaya ang babaeng para sa akin ay wala nang hihigit pa ang kagandahan. You MOR 101.9, My Only Radio for Life. Uy, nag-uumpisa pa lang ang relationship nila. Hindi pa naman ano eh, hindi pa sila. Nararamdaman na nitong si uh, nitong ang ating RJ. letter sender na si RJ na parang mm. gusto ko na tong babaeng to. Kaya nga, Lagi you are manong... so beautiful. Talaga? Oo, oh, pag kinanta mo yan, ako. Ano yan? Eh, pag kinanta ba ng lalaki yan? Ano? Ano yan? Totoo yan? Totoong totoo yan? Depende. <laughs> Depende sa lugar. Bakit? Bakit may lugar, Daddy? <laughs> Bakit? Eh, kung, I mean, di ba? <laughs> Mamaya marami na mga magagayat sa listener nito. Depende sa lugar yan. Lang. O, kunyari, kinantahan mo ako ng You Are So Beautiful dito sa booth. Ayan, ayan, normal, talagang ano, wholesome. Sa, puso yan. Wholesome. Pero palimbawa, nililigawan ka ng lalaki, tapos, uh, oh, okay. Nasa... Sa bahay. Ayan, okay pa yan. Okay din. Oh. oh, sa sinihan. Yung medyo... Makapagalitan ka na dyan ng mga nanonood. medyo maingay ka na. Pero pala... <laughs> Kunyari, pabulong ka na gaano. Kasi ang mga lalaki, pag may gusto makuha yan, gagawin ang lahat niyan para kahit bulayan ka niyan. Kasi nga, may gusto mangyari yan eh. Ganon? Oo. Oh, sa tingin mo may gustong mangyari si RJ kay... Diyan, hindi. Ano? Oo, oh, syempre gusto niya maging... Uh, maging sila. Sila. Pero sa iba kasi yung gamit ng mga pambobola sa iba eh. Ganon? O, oh, ano mo, nakilala mo. <laughs> sa bar ka, nagpunta ka sa bar. Oo, oh, ako, sa Naka bar. ka, table kita, Miss M. Eh. Hindi naman... <laughs> Ay, hindi kasi naman kung... Hindi, saglit, saglit. Teka lang ha. Ah. Kung sa bar, kunyari sabihin mo, bar girl ako. Oh. oh alam ko, maraming... I mean, ito yung trabaho na pinasukan ng isang oh. babae, handa siya dyan. Oh. Ako, kunyari, nangailangan, nag-bar girl ako, eh, hindi na ako maniniwala sa You Are So Beautiful. Ang, sag- ang sagot ko nga dapat dyan, naman, dito ako nagtatrabaho eh, dapat lang. Kaya nga, hindi, hindi, hindi ang Pero, ibig ko sabihin, Huwag kayong basta-basta magpapaniwala sa amin. Eh, hindi, eh, hindi, hindi ko... lahat ng mga... Eh, paano kung malalaman nga? Malalaman nyo yun. Alam nyo, alam nyo kasi, ang hirap malalaman nyo, promise. Ang hirap yung ispelengin. Hindi, malalaman ng dalawang tao pag seryoso sila sa isa't isa, di ba? Alam okay. mo yan. Okay, so how will I ang know? Ang babae may gut feel yan. May gut feel. Oo. Oh, hindi, yun nga eh. Minsan nagkakamali kami hindi, sa gut kami, feel. Hindi, ito naman. Iba naman yung nagkakamali sa totoo naman yung simula. Diba, nagsabi ako, you are so beautiful, totoo yun. Pero okay. after mo tumagal, may nakita na ako <laughs> ibang you're so beautiful. Doon na Ay. naman problema yun eh. Oy, pero alam mo, meron din namang hindi magandang simula, Daddy Oo, oh, nagiging ha? maayos sa dulo. Nagiging maayos sa dulo. Kaya nga wala talagang formula sa pag-ibig. Oh, sige. O, oh, eto na. Puntahan natin tong problema nitong dalawa. Oo. Oh. Wala namang problema so far. Wala eh, pa. Eh. Nanliligaw pa lang naman si Oo. ah, RJ, uh, Si RJ kay, ah, kay Lea. Leia. Kaya lang alam mo, eto ha, pag ikaw nakita mo ang isang babae medyo may problema problema na, ikaw ba maiisip mo ikaw ang sasalba sa kanya. Sa sarap nun eh. Ang sarap ng feeling na yun eh. Ikaw yung, ikaw yung magbibigay buhay sa kanya. Ganun ka ba, Daddy Alex? Kunyari, merong babaeng mahiyain o kaya nakikita mo lagi malungkot, siya ba yung babaeng gusto mong tulungan? Yung parang isave mo? Kasi pag, ayoko namang ano, although masarap yung feeling, feeling na tutulong ka, di ba? Oo. Pero, mm, minsan mahirap yung mahirap kasi na may, may taong hindi matulungan ng sarili niya. Eh, kaya nga siya malungkot Sandali eh. nga muna. Sandali nga muna. Magandang dumating ka para tumulong. Oh, okay. Pero maganda rin na ang isang tao. Oh. Mag maganda rin isang tao na kaya niyang tulungan ng sarili niya. Eh, hindi nga, malungkot lang naman eh. O malungkot, pwede yun. Magpapasaya ako sa kanya. Pero lagi, kasi minsan ganyan, ikaw yung... Uh, ikaw ang uh, maganda ang solusyon kasi 'di ba Miss M dapat nagagaling muna sa iyo oh. bago mo. Doon ako nag, nag, nag, nag-iisip sa kabila ha. Ah. Oh sige. Kaya masarap ang feeling ba dumating ako sa buhay mo. Oh. Napasaya kita. Okay 'yun. Oh, so does that mean na kunyari ang isang tao may problema, hindi mo dadamayan, Daddy Alex? Dadamayan ko. Mm. Pero dapat ang pag-solve ng problema oh. ay eh, ikaw muna magsisimula bago mo asa i-ask sa ibang tao. Oh. Yun ang pananaw ko. Pero pagka oh, oh. dalawa tayo lumapit ako sa nag na, solve ko yung problema, masaya 'yon. Okay, hindi. Okay. Ah, Wag lang palagi. Okay, andun ako sa, o oh, sige, ang tulungan mo. Kasi, ang tawag doon kasi, helpless. Mahirap din ang helpless na babae, Kli. Alam mo ako ha, sa akin ha. Sa akin oh. lang naman. Oh. Gusto ko rin yung babaeng medyo may pagkaano. May pagka... All the women, yung, independent. Yung, yung kaya niya sarili niya. Hindi, hindi ko naman sinasabi na helpless. Oh. Ang akin lang naman, pag ang isang tao nakikita mong pwede mong tulungan, Ba't hindi mo tulungan? Tutulungan. Madali yan tulungan. Pero ang ayoko lang sa babae na pagka pumasok sa isang relasyon, oh. nakakalimutan ang personality niya. Yung sarili Ina- niya. Inaangkla na sa lalaki ang napakahina na masyado. Oh. Kasi it, pagkatapos sa pag nag-splitan yan, parang ang na, na ano niya, na, na, ano tawag doon yung nawala Baka may pinagdadaanan oh, oh. lang, daddy. Sino? Itong si Leia. Eh, kung may pinagdadaanan siya... Eh, why can't you be there for her? I will be there, pero dapat ang solusyon magsimula sa kanya. Hindi, nakikita mo naman strong siya. Eh. Hindi ko naman sinasabing, ano siya, bagsak siya at nalulugmok. Oh. Kumbaga malungkot lang siya. Ayaw mong nandun ka para sa kanya. Okay lang ako doon. Mm, okay ka. Okay lang ako doon. So tama tong ginagawa ni RJ. Ma- dapat lang talaga gawin niya yun. Ah, eh, paano kung super lungkot lagi? Dapat Ayun na ang problema. Ayoko naman ng super... Alam mo, alam mo minsan nakakaano na yung Nakakano super lungkot. Hindi, ayaw, ayaw mo lang tulungan. Tutulungan ko talaga. Hindi, nasa tulong ako. Kaya, pero ayoko nang, <laughs> ayoko nang super, ano, ayoko nang parang... Damaya mo naman kahit konti. Ano, ang magiging relasyon natin, puro lungkot lang. <laughs> kaya ka nga nandyan, papasayahin mo ako. Ano, ginawa? Tapos kumuha ka ng payaso. <laughs> Gusto ko, ay, paano pag ako may problema? Kayo nalalapitan ko. Hindi, hindi, hindi. Ah, ang <laughs> ibig ko sabihin, okay lang, natutuwa ako at kailangan mo para pasaya kita. Pero huwag mo sabihin, tatawag ka lang lagi sa akin, ang lungkot-lungkot ko. Wala pa tayong saya. Hindi, you will bring joy Pero to... tawagan mo ako lang, hoy, na natay sine. Oh, good. So, hindi. Hello, Alex, ang lungkot ko. Halika dito, <laughs> pasayain mo ko. Alam mo, Alex, hindi. Hindi mo nakikita yung point ko. Anong ang point akin mo? naman is you will bring joy to my life. Pag nandiyan ka sa buhay ko, masaya, ang, ang masaya ako. Ayun nga ang delikado sa isang relasyon. So, hindi na lang ako pwede maging masaya pag nandiyan ka? Ang ibig sabihin, normal na mag maging masaya. Tayong dalawa. <laughs> Pero oh. pag ang iasa mo ang kasayahan mo sa isang tao, Mm. Delikado yan, girl. O delikado yan, boy. Kailangan, oh. tuloy pa rin ang buhay mo. Oo nga, nandun na nga ako sa iya. Hindi po porkit nagkaroon ka ng karelasyon, ang nasa isip mo lang kagad, naku, ka, ka, ka, ano, may problema ako. Normal yung may problema tayo, pero ibig sabihin, tuloy pa rin ang pagiging strong mo. Ay, I can handle this on my own. Ay, uh, ay teka, teka, teka, teka, teka, Daddy Alex. Sandali lang, hindi oh. mo ako nagigets eh. Ang oh. akin naman is, Oo nga, kaya ko to nang ako lang. Oo nga naman, malungkot ako, pero damayan mo naman ako. At <laughs> nakita mo naman si Leia, hindi naman siya humihingi ng pagdadam. Ang ah, ano? ibig ko sabihin, dadamayan kita, pero Oo. wag lang madalas. Kaya nga, what if nga may Ang pinagdadaanan? pu- puro problema. <laughs> Ay, mo na ipagrelasyon ako, ipagrelasyon ako para lumigay ang buhay, ang pag-ibig ay masaya. Kaya pu- kalungkutan lang, para namang mahirap yon. You will bring joy to my life nga eh. Wala, <laughs> hindi <laughs> Teka na. Naiintindihan ko, naiintindihan ko sinasabi mo ha. Mamaya kasi hindi Ang ibig mong sabihin, sa isang relasyon, normal oh. na magdama yan. Oh. Pero pag nagiging madalas na, nagiging ano yun eh. Alam kumbaga, mo ba, kumbaga, alam mo may kasabihan, alam ko narinig mo to, Miss M, hindi mo madideny ito. Oh. May mga tao tayong dapat iwasan. Di ba sinasabi nila? Yung mga Eto, eh, emotional wala mo, vampire. Wala, wala tayo muna sa relasyon, ha? Oo, oh, ah, sige. Sa mga naikinig. Yung mga mabibigat. Iwasan niyo po ang mga taong ganito. Yung mga tinatawag ni Miss M na emotional bonfire. Bam, bonfire. bonfire. bonfire. na pagkat tinawag ka, ang lagi sasabihin sa'yo, negatibo. O oh, Kasi yan. na-absorb mo yan. Totoo yan, ha? Wala mo, tanggalin mo na sa pag-ibig. Oh, tanggalin, tanggalin na sa pag-ibig. Oh. Isang kaibigan na pagpumunta sa'yo, alam mo, ano, naiinis ako kay ano, Di ba pag may kaibigan kang ganun, ang tendency mo, mainis din kahit wala namang... O kaya ma-depress din. Ma-depress din. Pero daddy, hindi dapat yun ang maging dahilan para, para ikaw naman ay hindi tumulong sa iba. Yun ang akin. Again ha, ah. <laughs> normal lang tumulong, okay? Yes. Pero ang ibig ko sabihin, may mga tao tayo sa, bu- sa buhay na kailangan nating wag nakakabigat dyan sa di, ano sa, sa buhay. Sa buhay. Yan oh, tao nga natin ng mga taong dapat iwasan. Yung mga heavy, bigat, yung mga, ang, ang bigat ng laging vibes. Nega. Oh, laging nega. Laging nga siya, akala niya, lag, galit sa kanya ang mundo. Uy, pero in fairness naman kay Leia, hindi siya nega ha. Kaya nga. <laughs> diba? Sinasabi ko lang, alam ko, pag ibang topic to, sasabihin mo sa akin, Sam, ah, oo, tama, may mga tao talaga, may mga ganon. So, dapat sa isang relationship, balance yan. Ah, balance. Ang ibig ko sabihin, pag nagkita tayo sa isang araw, Miss M, may problema ka, normal. Oh. Pag nagkita naman tayo, masaya tayo, hindi lagi tayo nagkikita, lagi ako nagiging, ano, sponge. Hindi, ang akin naman, ang gusto ko naman iparealize sa'yo, baka naman hindi ako nega, ang akin lang, masaya ako pag nandyan ka. Ngayon kung may kalungkutan akong dala, andyan ka rin para tulungan akong malagpasan to. Yun lang naman yung hinihingi ko. Hindi ko naman sinabing isolve mo yung buong problema ng buong Pilipinas. diba? o, <laughs> oh, eto nga Gemma, muna. <laughs> Gemma Idulang Carriedo. Uh, Miss M, super sexy. And Daddy Al, mahirap talaga magtiwala sa isang tao na anak kung kalalas mo na madami lilim sa'yo. Mm. Kuya RJ, sana bago ka muna ligawan si Leia, sana kilalanin mo na siya or kung talagang mahal mo siya, tanggapin mo kung anong meron siya kahit ano yon. O, oh, di ba? Paiglit naman po kay Kuya, nagbabiyahin na ako ng taxi. Ingat ka lagi. And to my hand, Mark Daniel Dimension. Ng, ng Valenzuela City. Uy, mga taga Valenzuela, maraming maraming oh. salamat. Eto naman si Carl Fernandez, sabi niya, ha ha ha, bitter naman ni Leia, RJ did did all his uh, did all the best to catch her attention. Super duper effort. Sama, sana marami pang lalaking katulad ni RJ. Kayo naman masyado niyo hinusgahan si Leia. O oh, go. Ayan, parang pag-uusga mo sa akin, Miss M. Hindi naman, Ay- inuusgahan ba Kuya kita? RJ, Mahal nga ayos kita din. Eh. Kuya RJ, ayos din yung pagpapakit mo kay Ate Lea. ha? Mm. Go, go, go, Kuya RJ. Sana mapasagot mo si Ate Lea. Pabati naman po ang tropang maangas sa sila Nap, Gerard, Harold Ambet, Arnold at Weng Weng na palagi nakikinig ng Dear MOR. Mm, maraming salamat. Sabi ni Dante Elorsa, sabi niya, grabe naman, sobrang misteryosa. Bakit hindi na lang niya sabihin ko ano man ang mga problema niya para mabigyan ng solusyon o matulungan siya? Oh, sa bagay may point si Dante. Angelica Jeline Halum. Alam niyo ba kung bakit masungit o lumalayo sa iyo ang isang tayo, tao? May ayaw siyang ipayag tulad ni Ate Leia. Ah. Uh, hello daw kay ah. Nanay Tess Corneo at uh, Bem Bem, Rika, pa- pati po si Leslie. Y- alam mo, totoo yan. Kasi minsan meron kang ayaw sabihin eh. Kaya nga, it's your job, if you love me, to stay by me. <laughs> Oh. si Christine Gaveria. Magandang hapon po. Ang ganda naman ng kwento, Miss Emma, Daddy Alex. Parang aso't puso, pusa lang na <laughs> nagbabangayan. Yeah. Para lang daw tayong aso't pusa na nagbabangayan. Nagbabangayan ba tayo? Mahal na mahal ko nga si Daddy Alex eh. Daddy ha? Ah. Pero kuya, <laughs> Daddy, yung date natin. Kuya ah. RJ, tama yung ginagawa mo. Pasayahin mo lang si Ate Lea. I told you. Oh. Para makabawas sa bigat na nararamdaman niya. oh, Daddy, ano ka? Ay. <laughs> Alam ko may nakakaintindi sa inyo dyan. Huwag niyo pong iasa ang kasiyahan niyo sa ibang tao. Ang kasiyahan, ay, ang solusyon ay magsisimula sa iyo. Kasi pag ang tao na yan nawala, paano ka? Oh, ako naman, nandun din naman ako. Huwag mo namang iasa. Pero, bilang taong nagmamahal, kung mahal na ma- yung, yung taong mahal na mahal mo, may pinagdadaanan. Huwag mo namang tanggalin yung pagkakataon na gabayan siya at maging maging poste para sandalan niya. Kasi kaya ka nga nandyan eh. Pag paminsan-minsan, okay lang. Pero pag halimbawa, kada meeting, mas madalas pa sa palabas sa sine. Ha? Ang sine, once a week lang. Ang problema ng girlfriend mo or boyfriend mo, araw-araw, aba mag-isip-isip ka na. Kasi tatanda ka. Kaya nga na pagrelasyon para lumigaya ang buhay. Hindi para may pagrelasyon kay, eh, eh, kay MMK. so, so ibig sabihin, kaso sa good times lang? Si Ma'am Charo nga, weekly lang kung magbasa ng problema o hindi ah. Oh. Araw-araw siya sa DZMM. Replay. Araw-araw. Replay. Ay hindi. Araw-araw may... <laughs> DCM. Replay. Ikaw, araw, ba- bawat tawag mo sa akin, kakatahutan ko na, halang iya, ito na naman yung girlfriend ko. May Hindi problema na naman. naman. Ang sasabihin ko lang naman, Alex, you know what, today, oh my God, magkukwento oh. ako ng masaya. Tapos, sige. Magkukwento din ako malungkot. Oh. Nandiyan ka para makinig. Oo, oh, maikinig ako. Ang uh, ah, pagtawag mo, eh. ang pinakamagandang sinahin mo lang, hello. <laughs> Tapos, the rest, ano na, hello. <laughs> Sabi ni Charmaine Gonzalez, ang sekreto ay mabubunyag lang sa taong mahal mo Siyempre sa pinagkakatiwalaan, pero wala namang hindi nabubunyag na sekreto. Mm. Kaya sana mabunyag na lang ang tama at maayos para iwas gulo. O ito... Buen Sase, ano, Barangay Buen Suceso, Arayat, Pampanga, nakakarating tayo. Uy, maraming salamat. Sa mga nag-tweet sa akin, if you wanna follow me on Twitter, binuhay ko muli ang aking Twitter. Salamat sa Diyos. <laughs> at MOR1019MSM, nag-tweet sa akin si Rose Aquino. Sabi niya, siyempre po Miss M, sasabihin ko kasi nagtat- nagtitiwala ako sa kanya pagdating sa sekreto kasi mahal ko siya. Pero ang sabi ni JR, itatago ko na lang. Mas maganda siguro kung hindi na niya malaman. Oh, o, diba? o, diba? o, Ito teka. naman, yung ano ko, yung manager sa Accenture to, si, kumpare ko to si Renzi. Oh. Bira makinig ng radyo to, ha? Pero na ngayon, nakikinig. Oo, oh, eh, kasi pag nagkakaedad na. <laughs> Pre, happy ending ba yan story ngayon? Or later, masasaktan lang na si RJ dahil babalik yung girl sa dating boyfriend. Wala naman sinasabi pa, di ba? Wala pang sinasabi mukhang, kaya aabangan mukhang yan. yung boyfriend ng girl, eh nangangaliwa o may asawa na eh. O hindi natin Nako. alam yan. Aabangan natin yan sa second half. Na. Tuloy lang sa pagko-comment sa ating Facebook, babasahin namin yan sa www.facebook.com slash MOR119. And of course, sa text pa rin natin, Miss M. MOR space, put in your name, your location, space, your message, and send to 2366. Dear MOR, Nabubuo ang buhay sa mga kwentong makulang ang storya mo Ang bumibida dito Miss M Daddy Alex, pagkatapos namin na magkasama ni Leia sa perya, nagbago na ang pakikitungo niya sa akin. Hindi na niya ako sinusungitan. At madalas ko na rin siyang nakikita na nakangiti. Nagiging malapit na rin kami sa isa't isa dahil nagsishare rin siya ng ilang mga personal na bagay tungkol sa kanya. Gaya na nga lang nung nagtatrabaho pala siya noon sa isang marketing company. Pero tinanong ko naman siya kung bakit siya umalis pero palagi niyang iniiba ang usapan. Hinayaan ko na lang siya. Inisip ko na baka hindi pa niya kayang mag-share sa mga bagong kakilala niya. Miss Emma Daddy Alex, pinayagan na rin niya akong ligawan siya. Pero sinasabi din niya sa akin na hindi porkit na pumayag siya, e sasagutin din niya ako. Okay na rin sa akin. At least, kahit papano, binigyan niya ako ng chance para mapakita ko sa kanya kung gaano siya ka-special sa akin. oh, <laughs> grabe. Ang sakit-sakit na ng tiyan ko katatapos mo kasi kwento mo sa akin eh. Alam mo, kahit bata ka pa lang, talagang, alam mo, napakakulit mo talaga. Kaya iritang-irita ako sa'yo nung una kasi nga, ang dami mo kasing tanong. Tsaka, alam mo yon kahit na hindi nakakita pinapansin, tuloy-tuloy ka pa rin sa pagsasalita. <laughs> Alata naman na irita ka na sa akin eh. Kasi lagi mo ako sinusangitan. <laughs> Tsaka, kaya naman ako ganun. Gusto ko lang kasing magpapansin sa'yo. <laughs> Alam mo, halata naman sa mga pangungulit mo eh, na nagpapapansin ka sa akin. oh, taga. Mm. Ang lalo ng budong hininga mo nun ah. Bakit? Ano yung nasa isip mo, ha? Eh, naisip ko lang na ngayon lang ulit ako tumawa ng ganito eh. Pagkatapos ng ilang taon, akala ko nakalimutan ko na kung paano tumawa. Alam mo yon yung paano maging masaya. Alam mo, sabi mo na kasi sa akin, ano bang dahilan kung bakit parati kang malungkot? Ay, ang dami ko na kasing pinagdaanan eh. Gaya ng... Um, isa ng dahilan dun, yung sa family ko. Mula bata pa lang kasi ako, hindi ko na masyadong nakakasama yung papa ko. Kasi nagtatrabaho siya sa sales noon, kaya parati siyang pumupunta sa iba't ibang lugar. Mm. Kaya hmm. madalas, wala siya sa bahay. Hanggang isang araw, yun, hindi na talaga siya umuwi. At dahil doon, sobrang na-depress si mama. Ah, eh, kamusta naman yung mama mo ngayon? Um, ganun pa rin. Hindi pa rin siya makamove on sa pag-iwan sa amin ni Papa. Eh, may balita ka ba sa Papa mo? Hmm, meron. Sabi, masaya na daw siya sa pamilya niya. Habang kami, nagdurusa pa rin sa pang-iwan niya sa amin. Dahil sa nangyari sa mga magulang ko, alam mo, ganun din ang naging kapalaran ng mga ibang kapatid ko. Nag-asawa sila pero pagkatapos ng ilang taon, naghihiwalayan din sila. Sumpa ata yun sa amin eh. Grabe naman yung sumpa. Eh, hindi kasi, naman siguro ganun. Hindi, kasi nga, pati sa akin nangyari yun. May nakilala akong lalaki 4 years ago ah. Akala ko, ibang-iba siya sa ibang lalaki. Akala ko din, siya na yung magbibigay ng matagal ko nang inaantay na happy ending, <laughs> ganun. Pero, hindi pala. Sandali nga. Ano ba nangyari sa relasyon ninyo? Ba't hindi nag-work? Nako, Diyos ko, mahabang kwento. <laughs> kahit gaano pa kahaba yan, kahit abutin pa tayo na kinabukasan, <laughs> handa akong makinig. Sige na. <laughs> okay, ito na lang. Ikaw na muna yung magkwento tungkol sa last girlfriend mo. Ha? Hoy, ang daya mo ah. Tumatakas ka na naman sa mga tanong ko. Napapansin ko kapag napupunta yung usapan natin sa ex mo, lagi yung iniiba yung usapan. Eh, ano ba kasi talaga yung nangyari sa inyo? Basta. Anong basta? Basta nga. <laughs> Bilis na, magkwento ka na. Ang oh, daya mo. Sige, magkakwento na ako. Yay. Okay. Uh, may naging girlfriend ako ng college. Mm-hmm. Si Janice. Noong una okay naman yung relasyon namin eh. Akala ko nga nun, siya na din yung mga kasama ko habang buhay. Kasi okay naman kami. Sa lahat ng bagay, nagkakasundo kami. Kung may mga bagay kami napapagawayan, alam mo yun, naayos din namin kagad. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na pupunta pala siyang US. Ang sakit doon, di niya sinabi sa akin yun. Kasi akala daw niya hindi matutuloy yung pag-migrate nila. Kaya kahit ayaw ko siyang umalis noon, wala akong magagawa. Ayun, hanggang sa pumunta siya sa US. At doon na rin nag nagumpisa mga problema namin. Sa tuwing nagkakausap kami noon, palagi lang kami nag-aaway hanggang sa wala na ako natanggap na text o tawag mo lang sa kanya. Eh, bakit daw? Anong nangyari? Nabalitaan ko nila sa pinsan niya na Ikakasal na daw si Jenny sa ibang lalaki dahil nabuntis siya. Ano? Wa- wait, ibig sabihin, nag-two-time siya sa'yo habang kayo pa? Hmm, parang ganun na nga. Aw, sakit naman nun. Malalaman mo na lang bigla na ikakasal na yung taong mahal mo sa iba. Sobrang sakit, sakit ah. talaga. Pero, well, ganun talaga siguro yung buhay. Eh, grabe naman pala yung nangyari sa'yo, no? Alam mo, buti naka-move on ka na, no? Eh, teka, naka-move on ka na ba talaga? Oo naman. Matagal na ako naka-move on. Iniisip ko na lang na baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Na may nakalaan na para talaga sa akin. Malay mo, ikaw pala yung babaeng yun. <laughs> Ayos ah. Biglang banat na ganon. Pero, eto ha, ah, RJ, sinabi ko naman sa'yo na hindi pa ako handa sa relasyon, di ba? Alam ko naman. Pero alam mo rin na kaya kong maghintay hanggang sa maging ready ka na. <laughs> Tingnan natin kung kailan mangyayari yon. Alam mo, marami ka pang hindi alam sa akin eh. Na baka kapag nalaman mo, hindi mo na magustuhan. Kaya, yun, ganito ako. Nilalayo ko yung sarili ko sa iba para hindi na ako masaktan. Alam mo, kahit ano pa yung mga bagay na hindi ko alam sa'yo, kaya kong tanggapin yun. Sus, nasasabi mo lang yan ngayon. <laughs> Alam mo, napaka-misteryosa mo talaga. Hindi naman. Hindi lang talaga ako handa na magkwento. Ay, o siya, sige na. Umuwi ka na. Masyado na ring late, oh. Eh, teka, sabi mo kanina, after ko magkwento, ikukwento mo rin yung tungkol sa ex mo, ha? Ah. <laughs> Oo. <laughs> Next time na lang. Alam mo, <laughs> ang daya mo talaga, Lea. Sige na, umuwi ka na. Maaga pa kaming gigising para Ito. magluto ng pagkain sa karinderya. Ang eh. daya. <laughs> Oh, sige na, uwi na ako. Okay, ingat ka ha. Okay, bye. Bukas na lang. Okay, bye-bye. Miss Emma Daddy Alex, aaminin kong talagang na-curious ako kung ano ang dahilan para iniwanan niya ang magandang buhay niya sa Ilocos at pumunta sa Manila. Iniisip ko rin kung ano kaya ang nangyari sa kanila ng ex niya, kaya nilalayo ni Leia ang sarili niya sa ibang tao. Pero kahit parang ang dami niyang tinatago, patuloy pa rin nahuhulog ang loob ko kay Leia. At kahit ano pang malaman ko tungkol sa kanya, sigurado kong hindi makakaapekto yon sa nararamdaman ko sa kanya. Ma! Mama! San ka? Tara, Leia. Pasok ka sa bahay namin. Ay, wow, ang ganda pala ng bahay niyo. Ang laki-laki. Ang laki nga. Pero malungkot naman kasi dalawa lang kami ni Mama dito. Ha? Bakit naman? Nasaan yung iba mong mga kapatid? Ayun. Mga nagsipag-asawa na, kaya ako nalang nakasama ni Mama dito. Ah, ganun ba? Ito ano na pala si Mami. Hi, anak. Oh, So, ito pala si Leia na palagi mong kinukwento sa akin. Aba. Hmm, finally, namitin kita. <laughs> Ay, hello po, tita. Eh, talaga po, palagi po akong kinikwento ni RJ sa inyo. Ay nako, walang araw na hindi kanya kinukwento sa akin. Wala siyang bukang bibig kundi ikaw. Leia, Leia, Leia. <laughs> Ma, tama na. Huwag naman ako ibukin kay Leia. Abay, Sabihin pa niya, dead na dead ako sa kanya. Abay, totoo naman na. <laughs> Ikaw talaga, Mang. Wala namang masama kung malaman ni Lea yon, hindi ba? Anyway, tama nga yung anak ko. Napakaganda mo at mukha rin mabait. <laughs> Salamat po. Nga pala ma, bakit nakabihis ka ata? May lakad ka ba? Ay, oo. May pupuntahan din kami ni Tita Flora mo. Mamaya after dinner natin. Hmm, ganun ba? Oh, siya na po yata yung kumakatok eh. Ay, baka nga ang Tita Flora mo na yon. Ako na po magbubukas. Sige. Sorry, kung ngayon lang ako. Okay lang, sakto lang din ang dating mo. Ay siya nga pala, Flora, si Leia, ang girlfriend na anak ko. Ma, <laughs> nandiligaw pa lang ako, hindi pa niya ako sinasagot. Mm-hmm, doon rin naman ang punta niyo. di ba Leia? <laughs> eh, tignan po natin. Ay, hello po, Ita Flora. Hmm, parang pamilyar yung mukha mo. Teka ha, ikaw ba yung anak sa ibang babae ni Arnold? Huh? Hmm? Hindi ako pwede magkamali. Kasi nakita ko na ang mama mo. Kamukhang kamukha mo siya. Ha? Eh, hindi po. Baka po nagkakamali lang eh, kayo. Ay, Tita, baka kamukha lang po ni Leia yun. Hindi ako pwede magkamali. Ikaw yun. Alam ko yung kwento ng pamilya nyo. Iisa ang naging kapalaran nyo. Ay, tita, kailangan ko na po palang umuwi. May pupuntahan po pala kami ng lola ko. Bigla akong naalala. Ay, pasensya na po kung hindi ako makakain dito. Pinaghandaan nyo pa naman. Sorry po talaga. Sige po, alis na po ako. Ay, teka, Iha. Magpahatid ka na kay RJ. Ay, okay lang po. Ah, okay lang po ako. Bye po. Leia, hatid na kita. Hindi na, sige na. Ay, sige po. Miss M Daddy Alex, kuwento sa amin ni Tita Flora ang tungkol sa pamilya ni Leia. Pero hindi ako agad-agad naniniwala sa mga sinabi niya. Kaya sinubukan kong tawagan siya pero nakapatay ang cellphone niya. Pinuntahan ko si Leia sa kanila para kumpirmahin ang lahat ng nalaman ko tungkol sa kanya at sa pamilya niya. Leia. A- anong ginagawa mo dito? Pwede ba tayo mag-usap? Anong pag-uusapan natin? Totoo ba na ikaw yung... pamilya kami ng kabet. Ng mga kabet. Oo, totoo yun. Kung natatandaan mo pa yung kinikwento ko sa'yo noon, na bigla na lang kaming iniwan ng papa ko, kasi hindi naman kaming tunay na pamilya eh. Akala ko noon kaya hindi siya nakakauwi dahil sa trabaho pero... Pero hindi pala. Dahil habang wala siya sa amin, andun siya sa legal niyang pamilya. Nalaman ko lang na kabit yung nanay ko dahil sa kapitbahay namin. Kalat na pala sa lugar namin noon yun. Tapos yung mga kapatid ko naman, Ganun din ang naging kapalaran, naging kabit din sila. Habang ako, pinipilit ko na hindi matulad sa kanila, pero nagmahal ako ng may asawa na. Kaya pala, hindi mo makwento sa akin yung tungkol sa ex mo. Hirap kasi. Mahirap ikwento na naging kabit ako. Na ako ang dahilan kung bakit nasira yung isang pamilya. Pero, pero alam mo, hindi ko naman gusto na maging kabit eh. Pinaglaruan lang din ako ng tadhana gaya ng mama ko at ng mga kapatid ko. Nung nakilala ko si Rosal noon, akala ko wala siyang asawa. Pero nung ilang buwan na kami, doon ko na lang nalaman na may asawa na pala siya at mga anak. Ayun, sinugod ako ng asawa niya sa opisina para awayin tsaka ipahiya sa harap ng mga kasamahan ko sa trabaho. Pero alam mo, kahit na ganun ang nalaman at nangyayari sa akin, hindi, hindi pa rin ako nakapaghiwalay kay Rogel. Kahit alam ko naman yung tama. Pero mas nangiibabaw pa rin yung pagmamahal ko sa kanya. Ilang taon din yun eh. Ilang taon din ako naging kabit. Hanggang isang araw, hindi na lang siya nagparamdam. Hanggang sa nalaman ko na lang na pumunta na pala yung pamilya niya sa Canada. Basta-basta na lang niya akong iniwan eh. Pero wala naman ako magagawa eh. Dahil ganoon naman talaga ang kapalaran ng mga kabit, di ba? <laughs> Kahit sobrang sakit, kailangan kong mag-move on. Kaya <laughs> Ngayon, napadpad ako dito para magbagong buhay at hanapin ulit ang sarili ko. Pero hindi ko pa rin ako tinatantanan ng nakaraan ko eh. Hindi pa naman huli ang lahat para magsimula eh. Yung nangyari sa'yo, parte na lang yun ang nakaraan mo. Eh, paano nga ako makakalimot, ha? Kung palaging bumabalik yung nakaraan ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako tinitigilan ng pamilya ni Rogel eh. As in, walang araw na hindi ako nakakatanggap ng text o tawag. At sinasabihin ako ng kung ano-anong masasakit na salita. Kinalat na din nila yung nagawa kong kasalanan, pati na rin sa pamilya ko. Kaya kahit saan ako magpunta, kilalang kilala ako bilang kabit. Kaya ngayon, RJ, gusto mo pa rin ba ako? Ha? Pagkatapos ng lahat ng nalaman mo tungkol sa akin at sa pamilya ko? Oo. Oo, Leia. Kahit ano man yung nangyari sa'yo noon, nakaraan na yun. Talaga lang, ha? Bakit? Makakaya mo bang tiisin lahat ng maririnig mo tungkol sa akin? Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba at kung naging kabit ka man noon. Kaya kong tanggapin ang lahat ng yun. Leia, nakaraan yun. Nakaraan nga, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinapatahimik. Kaya nga ako umalis sa amin para magbagong buhay eh. Para kalimutan na lahat. Pero kahit saan ako magpunta, alam mo yun, kahit saan ako mapunta, daladala ko yun. Alam mo, makakaya mo naman magsimula muli. Pero hindi ko ka alam kung paano eh. Pinagsisisihan ko na na relasyon ako sa may asawa, na nakasira ako ng pamilya. Wala naman kasi ako ibang gusto nun kundi mahalin din ako eh. Naakala ko mahahanap ko kay Rogel pero hindi pala. Mas naging miserable lang yung buhay ko dahil sa lecheng pagmamahal na yan eh. Leia. <laughs> Leia, mahal na mahal kita. Kaya kahit ano pa yung nakaraan mo, matatanggap ko yun. Ang mahalaga nagbago ka at tinuwid mo yung pagkakamali mo. <laughs> Siguro ka, mahal mo ako. Pero paano yung mama mo? Alam na niya yung tungkol sa akin eh. Mabait si mama. Hindi ka niya uhusgahan dahil lang sa nakaraan mo. <laughs> Hindi ko na talaga alam eh. Hindi ko na alam kung kung hanggang kailan matatapos tong nararamdaman ko. RJ, hirap na hirap na ako eh. Hana, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita magsimula ulit. Nasa tabi mo lang ako. Nasa tabi mo lang ako hanggang sa maging okay ka lang. Hindi hindi kita iiwan. RJ. Hana, Leia. Miss Emma Daddy Alex, sa nalaman ko, mas naiintindihan ko na kung bakit pilit nilalayo ni Leia ang sarili niya sa iba. At kung bakit gano'n na lang ang kinikilos niya. Ang dami niyang takot at pangamba na nararamdaman. Inamin niya sa akin na hindi niya alam kung paano magsisimula muli sa mga pagkakamali na nagawa niya noon. Hindi rin niya alam kung may taong makakaya siyang mahalin at tanggapin kahit na naging kabit siya. Pilit man niyang nilalayo ang sarili niya sa akin, hindi ako sumuko sa kanya at hinding hindi ako susuko. Papatunayan kong papatunayan ko kung gaano ko siya kamahal. At kahit ano pa ang nalaman ko sa nakaraan niya, hindi naman mababawasan o bumaba ang tingin ko sa kanya. Dahil para sa akin, parte na lamang yon ng nakaraan. Miss M at Daddy Alex, maraming maraming salamat sa pag-ere ng aking kwento. Hanggang dito na lang ang aking sulat. Lubos na nagpapasalamat, RJ. pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwag MOR 101.9, My Only Radio for Life. Nako, dyan na nagwawakas ang kwento ni RJ. Na wow naman. I'm so touched. I'm super touched, Daddy. Sorry. Sorry, touch na touch ako sa nangyari. Mas <laughs> touch kita? <laughs> wow! No. Touch ba <laughs> yan? Touch ba yan? diba? Yeah. He! Hindi, sandali lang. Eto lang ha tinamo, 'di ba? Dahil sinabi niya ang totoo dito kay oh. RJ, 'di ba? Tinanggap siya ng buong-buo ni RJ na alam mo wala akong wala akong ano iisipin pa about you. Hmm. Kasi naman ako, 'di ba? If you come clean, pag sinabi mo lahat tungkol sa sarili mo, hinaharap mo ang isang relationship na wala kang kaba. Kasi nga, si, laba, lahat, lahat ng baraha nilabas mo ni. Dilabas mo na yung baraha mo. Ano sa akin, sa totoo mm. lang, oh. yung oh. problema ni Leia. Ang babaw ba? hindi big deal sa akin yun. Hindi para sa ibang babae big deal Hindi, yun sa ah. akin nga, hindi big deal sa akin yun. Sinasabi ko lang, kung big deal sa kanya yun, sa akin hindi big deal yun. Kasi, nakaraan is nakaraan eh. Ayun nga. Sa akin, hindi ibig sabihin na, basta hindi talaga big deal yun. ba? Hindi, kasi siguro itong si Leia, ano Mas siya eh. sa akin kung dati siyang lalaki. <laughs> yan. Yan talaga dapat sabihin. Yung killer pala siya. Meron, meron mga nakatagong mga katawan doon sa basement ng bahay Alam mo, yung killer, medyo maapekto na ako noon ah, kasi makakasama ko siya. <laughs> Pwede niyang gawin sa akin noon. Pero yung... Uh, Hindi, daddy. Kasi, kasi nga. ang bottom line doon, nagmahal siya eh. Ayun nga. Kaya nga. Diba? Pero, syempre, si Leia, as a person, dinadala nga niya yung hiya eh. Para sa kanya. Iba naman yun eh. Para sa kanya, yun ang oh. kinagisnan niya. Kaya takot siyang aminin yun. Kaya nga, pero sa akin, kung di na inamin, magtataka pa ako balang araw. Ha? Pati may inamin? Ito naman, napak. Na, ano, oo. na tayo sine. Oh, oh, kumbaga sa'yo, wala lang yun. Swerte siya kung ikaw Oo. boyfriend niya. Parang si RJ, ganun din naman si RJ. ah. Exactly. Eh, Sila kasi, naman na nag-ano eh, sila naman na nagdrama eh. Ikaw yeah, naman. Mo, ganun, may mga pa-setup, setup pa na, aminin ko sa'yo pala sa video, RJ. Ah, ganun lang ba? Tara. <laughs> di ba? Parang, parang sa mga na. Ikaw naman, kasi nga for some girls, ano yan eh, it's part of my past, mabigat na nakaraan. Yung gusto, Kaya nga, ang diba? keyword doon, nakaraan. Kaya nga. Eh, may mga Ngayon, iba, hindi. Pagka ganyan tinanggap kayo, dapat yung mga nakaraan din ng mga lalaki nyo, huwag nyo ibabalik. Oo naman, hindi. Kaya naman na nagbabalik na nakaraan, Oy. kaya takot na takot kayo. Oy, teka lang, saglit lang, diba saglit lang. Di ba talaga mga meron historical? Pa ako, meron ba ako binabalik na nakaraan natin? Eh, may kayo mga pero babae in general, historical yan. Hindi. Ang babae kahit mga 6 years, 10 years mo na ginawa, matatanda nila yung oras, time, at ibabalik nila yan sa current argument. Hindi kasi... Hindi na kaya, pakilma, alam mo, ang sama-sama mo talaga. Nababalik at, namin, Daddy, pag inuulit. Hindi inuulit kahit na kahit na malayo-malayo. Bawa, natapon mo yung kape. Ano ba yan? natapon mo yung kape? <laughs> Ten years ago, pag ano ginawa mo sa akin, ang hindi ka nagpunta na nagyaya tayo magka, mag, magkakape tayo sa Starbucks. Hindi mo ako sinipot, di ba? Natatandaan mo yun, na-late ka. Ay, ay, saglit, saglit ang oh. OA. Ganon, may mga ganun babae. Oy, hindi. Pina, ano, ano, ay, ibahin mo ako, Daddy. <laughs> Hindi, pero hindi. Ito nga. Pero alam mo ang akin, natutuwa ako na, kumbaga, na, nailabas din ni Leia yung dinadala niyang sekreto at 'di ba, hinaharap niya itong relationship na wala siyang bit-bit na mabigat. Mm. 'Yun yung akin. At sa lahat ng mga nag-comment, oh my gosh, maraming maraming maraming maraming salamat. Doon sa mga uh, nag-tweet, thank you very much. You can follow me on Twitter at MOR1019MSM. oh, eto na yung mga messages natin. Go go go. Sabi ni Chris Yamat, ang cute niyo po mag-debate. Tama si Daddy Alex. Happiness is a choice. Choose to be happy. I love you, Miss M. Oh, see? Eric Topacio, para sa mga lalaki na nagbabalik makaliwa, mag-isip-isip muna dahil hindi lang sa inyo kakapit ng karma kundi pati sa mga anak nyo. Oh. Para naman sa Sobra babae, naman. Para naman sa mga babae nagbabalak maging kabit, huwag nyo ituloy yan dahil imbis na ilan nyo pagmamahal sa malalaking wala rapat, ay nasasayang lamang ito sa malalaking wala ka naman kayong balak panagutan. Topaso Eric. Uy, wala namang babaeng na, na nangangarap na maging kabit. Oh, hindi, oh. Na, hindi naman lahat ng ano, karma agad. Hindi. At saka, oh. 'di ba, merong isang linya niyan sa pelikula, hindi hindi pinapangarap ng isang babae na maging kabit. Sabi ni Carl Fernandez, "Shocks. Harapin mo Ate Lea ang hinaharap. Iwanan mo na ang past mo. Huwag mo nang pansinin ang lahat ng bad feedback sa iyo. Hindi tayo perpektong tao. Okay lang na magkamali. Umahon ka Ate Lea sa problema. Handa si Kuya RJ na tulungan ka at damayan ka sa problema mo. Nandiyan siya na nagmamahal sa iyo. Ang swerte mo, nakakita ka pa ng lalaking katulad ni Kuya RJ na tinanggap ka kung ano man ang nakaraan mo." Mm. Yan. Ayan. Ito naman si uh, Gerard Santiago. Mm. Para sa akin, Team Miss M ako. Yee! Edi wow. <laughs> <laughs> dapat lang kapag may karelasyon ka at may mabigat na pinagdadaanan, dapat lang suportahan mo kasi dapat para di siya mawalan ng pag-asa. Okay. Hindi naman mawawalan ng pag-asa. Sa Quezon City may pag-asa. uh, <laughs> gawin niyo yung mga bagay na makapagpapagaan ng kalooban niya at ipaliwanag at iparamdam kung anong magiging matatag para kung sakali makakalayo man kayo alam na niya ang mga bagay na makapagpatatag na kalooban niya. Inuulit ko ha, mm. okay lang na magtulungan. Mm. Pero wag niyong gawing habit. Nakakasrindi rin. <laughs> Nakakarindi rin talaga na kung puro ng problema ang dala mo sa relasyon. O, oh, eto. Sabi ni Charmaine Gonzalez, Ouch, sakit naman. Kung kayo ang nakatadhana, wala na magagawa ang salita ng mga ibang tao. Ang pagmamahal ay hindi mapipigil ng ibang tao. Uh, pakibati daw si Ate Juvelin at lahat ng mga members ng ah, bandingan sa mga adik sa Dear MOR. Yan, wow. si Bernard Bergado ang Anglo. Hindi isang kasalanan pagiging kabit kasi nagmahal ka lang. Pero sana itama mo yung pagkakamali hanggat hindi pa huli ang lahat. Sa'yo naman RJ, tama yung ginawa mo, hindi po kita naging kabit si Leia, iiwan mo na siya at husgahan mo. Basta mahal mo ang isang tao kahit ano pang nakaraan niya, tanggapin nito ng buong buo. Mm. Tinanggap naman. Oo naman, tinanggap naman. Wala namang, wala, wala namang sinasabing hindi pagtanggap. Oh, ito, si Girly David, uh, kalimutan mo na yung nakaraan mo Ate Lea, magsimula ka ulit, tutulungan ka ni RJ sa nakaraan mo, basta magkasama kayo sa lahat ng bagay, hindi na mahalaga kung anong nakaraan mo. O, di ba? Uh, kay RJ, sa halip, uh, siya ang gagabay sa iyo sa mga problema mo. Huwag ka matakot magmahal at nandyan siya. Pag-greet naman daw ang family David ng Bulacan. Ayan. Ayan. Oh. Ito pa. Si Reynaldo, nabubugnot. <laughs> Team Miss M ang panalo. Yay! O, oh, disenyo. Ganyan ang pagmamahal. Kahit ano pa man ang katotohanan na mo, hindi yan dahil lang para mawala ang pagmahal. Kagaya ng sabi ni RJ, parte na yan ang nakaraan. Yes. Alam mo, I love you, Daddy Alex. Oo. Gusto ko lang sabihin sa'yo yon. Mm. Mahal na mahal kita. Pinapasalamatan kita sa lahat ng pagkakataong nagdebate tayo. Oo. Sa lahat ng pagkakataong uh, um, nagkwentuhan tayo on air uh, ang saya lang. In mm. fairness ha, tulad ngayon, hindi ka bitter na akong nanalo. <laughs> Uy, sila lang nagsabi ko nanalo ha. <laughs> May mga nag-text din dito na nanalo ko, di ko na lang binasa. Cecil Papulonias Danyo. Oh my God, wala namang sinong babae na gugusto maging isang kabet. Meron na talagang mga lalaki na masyadong papaglima, papang, papagpanggap at feeling binata. Yung pala may pananagutan na. It's easy. Pero ganun pa man, ang nangyari, Leia, huwag kang mabubu- mabubuhay sa nakaraang. Bumangon ka at ang, iangat ulit ang sarili at mabuhay na masaya ang nakaraang gawing inspirasyon para sa magiging kinabukasan. O nga pala, hi to Iya Villanya who's listening right now. Oh, hi Iya! Ayan. Alam mo si Iya nakasama ko yan, hindi ko lang alam kung maaalala niya nung nasa Wawawi pa kaming dalawa. Ayan. Ayan. So, hi Iya! Si Mary, si Mary Lou Olier Segisa, sabi niya, ang masasabi ko kung ikaw ay may lihim sa buhay, dapat wag nang itago ng lubos. Isabi mo ito sa taong iyong pinagkakatiwalaan, maaaring ilihim mo sa karamihan, pero isisiwalat mo ito sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Yan. Bago ka magsisi o mahuli ang lahat. Okay, well, whatever it is, gusto ang, mo man... Ang hindi sikreto, maligaya sila ngayong dalawa. Ayun masaya. masaya sila. And I'm so happy for them. At ako naman, eto ang akin. Ang taong mahal ka, kahit ano pa yung pinagdaanan mo, kung mahal ka talaga niya, he'll be there for you. Yun nga na kung killer ka, medyo may takot siya. Tulad nga na sabi ni Daddy Alex. Yan. Pero alam mo, Ang miski... Ang dapat sabihin ka agad kung dating ang lalaki. O yan. Pero yan. pwede ka pa rin mahalin ha. Mm. O. Hindi sa akin, sabihin mo kung anong nakakasakit ng kalooban mo. And oh. you'll feel better eh. Oh, For me, yun yun eh. Mm. Yan, wag lang masyadong ano ha. Ako hindi. Masyadong may... clingy. oh, oh, ay hindi, bakit? Anong, saan para naman napasok yung clingy sa Kasi usapan? Kasi minsan dito ah, may na-encounter ako. Alam mo, I'm, I'm talking based on experience. Okay, based Mayroon on experience. Mayroon ako isang naging girlfriend na masyado oh. atang uh, kinarir yung pagiging uh, uh, alam mo, dahil nagkaroon siya ng boyfriend, was listening na nakikinig sa kanya, na lagi siya tinutulungan, lahat na lang naging, ano niya sa bahay, naging sensitive siya. Mak- mapagalit na siya ng nanay niya, sasabihin sa boyfriend, <laughs> ano, ano, nag kami ng nanay ko. Kasi alam mo, naging, ano pa yun, nag-backfire pa yung pagiging uh, sweet sa kanya ng boyfriend niya. Alam mo yung maliliit na bagay, pinapalaan niya kasi alam niya may boyfriend siya na makikinig sa kanya. Ayan, so wag eh, naman eh, OA. Mo, wag naman OA. Oh, wag mo nanay OA. mo, pinagalitan ka, sumbong ka sa akin. Mm. Ah, hindi ka pinayagan ng tatay mo, sumbong ka sa akin. Ang mga maliliit na bagay na ganyan, eh dapat, ano lang, mga major-major lang. Eh, di ba ka naman gusto lang niya i-share? Hindi, ma- minsan nga naisip, may isip mo tuloy ngayon, hindi kaya dahil sa naging ano ka, alam mo, alam mo, ay, ano, <laughs> hindi, hindi ba't pinaglihi siya sa o, hindi problema? nga, alam mo, hindi naging maganda ang resulta ng Romeo and Juliet, sa totoo lang. Okay, so wag wag ka rin ng pagiging nega sa lahat. Oo. O, nandun din naman ako, ang Romeo and Juliet, di ba, magkaaway ang pamilya nila, ano nangyari? Oh, sa huli, pareho silang hekik. Di ba? <laughs> Diba? yes, totoo. Oo, di ba? Sa huli, pareho silang wala. Di mo, napamatay sila pareho, mm. di ba? So, OA na kasi. Correct. O hindi yeah. naman, wag naman OA. Pero naman sa lahat na nagmamahalan diyan. Ang akin lang, itanggapin eh, nyo kung ano man ang uh, pinagdaanan ng partner nyo kasi wala pa kayo sa buhay niya noon eh. Ngayon, kung patuloy pa niya rin yung ginagawa, ay ah, eh, ewan ko, ibang usapan na yon. Basta ang akin lang is learn to love, learn to accept. Yan. Daddy Alex, my gosh, it's been such a week. It's yes. such a week. Yan, at napakainit pa rin ha. Naku, matagal pa raw tong mga summer natin. Kala, kala ko matatapos right. na, pero magpapasok na, na, malapit na. Two weeks na lang. Two weeks na lang, pasukan na. Oo. Uh, yung iba nga, um, isang linggo na lang kasi may mga papasok na in itong first week of June. Ah, oo, oo yan, sa mga ako. public schools. Nako, yan, traffic yan mga na. problema. Yan ba- ang ba- i-consult. Oh, bakit, bakit Papatay, i-consult mo pa sa boyfriend mo. Oh my God, love, magpapasukan na. Yeah. Oh, hindi. Pwede naman yung love, oh my gosh, traffic. So, paano na ako makakasakay? Ah, kaya yan, When... ako sa teacher ko. Pwede namang i-consult yun, ikaw naman. So, talaga? <sighs> Hindi naman iiyak ang OA. Kaya nga, may mga ganun na kasi. Eh, parang laging problema. O, ibahin mo ako, daddy. daddy, ibahin mo ako. <laughs> Maraming salamat sa lahat ng mga... maraming salamat sa lahat ng comments sa Facebook, www.facebook.com slash MOR1019 at sa lahat ng text sa 2366. Tuloy-tuloy lang po ang uh, ah, paikinig sa Dear MOR, Monday to Sunday, Monday to Friday, Baby Girl Rasmin at uh, ah, DJ Popoy, Saturday, Sunday, uh, Miss M at ang yung... Uh, Daddy Alex and Daddy Always Ready. Ayan. So, yeah. nagpapasalamat si Miss M sa lahat na nakikinig. And if you want to write us, you can write us at MOR1019. Uh, care of ABS-CBN Broadcasting Corporation, Sergeant Isguera Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede nyo ring i-email para mas madali. Dear MOR1019 at yahoo.com.